Thank you. Amen. the termasuk no kesenian iki apa lek gak soro. Nek soal ekonomi ngono isih bisa diatasi wong panjene senajan ono kesenian yang termasuk nyambut gawe. Cuma sing tak berarti aku nyambut gawe iki jarang sapa omah. Lah ya apa wong keliling luar kota terus ae. Buru-buru iki sampe bojoku wis tak tinggal ono rong wulan gak salah. Aku mule bojo iki antarane ya kangen. Nah, <laughs> kayak tau lanang nyambut gawe gak mulai-mulai. Bareng ketok sing jarane boce. Mas, sampean teko ya, Mas. <laughs> Lagi dadi wong lanang ya rumangsa. Iya, Dik. <laughs> Bareng aku ngomong ngono sing jarane boce. Mas, apa, Dik? Wah, atiku seneng. Lho, bareng boce ngomong atiku seneng ngono wong arane anak. anak ini melok seneng antara ini anak kula telungi melok ngerobot kula oh bapak teko bapak teko jari ini ibu ini kok ini kenapa sih kok melok-melok lo <laughs> ibu yang kula kok oleh gak bener kok cek nemen nih lah kan anak ini dewe kayak tau bapak ini teko melok nyambut kok diseneni ah, aku isru mau ngso nemanya ini buji kan tanya kangen disini nih deh gimana nih kok ini direpoti anakmu anakmu kena duwe cek ini tunggu jajan ya wis kilo dwek, tuku jajan metu. Wong arene arek. Jajane entek bali man. <laughs> Arek bali mana? Sing diarani mana arek kita mbak muring-muring. Kon iku dikon tuku jajan bali-bali sing edo ngono. Aku ngomong gak ngono nanti kon ngono ning jajan ya. <laughs> Arek diceplesi nangis metu. tapi nggih beda dhuwit tuku jajan. Antarane bojoku lho mboten telaten nyali kula mun suwi antarane. bareng, eh Mas, mlebu kene, nang ngene omah kene, jero kamar kene. <laughs> Kon iki gila apa kok unek apa niku? Aku iki kangen ya ngono. Wis aku bareng nggo kursi nang ngene jero kamar. Ayo nang sisa blok ke mejane. <laughs> Lah. Lah nek Si Majo ki wis tak coprok, kon iki dadi opo? Nek si Majo wis mena coprok, genteng ilang benakan. Iya, dadi aku samono suwe ning mang teko tak arani kangen kon benakno genteng. Pancene cerita cuma ki macam macem soalnya banyak nih oh mata tinggal lu gendanya melorot kape ngunu oleh ganda nih kusat saya kok serius tiba-tiba genteng. Iyalah, saiki wis termasuk aku iki kangen ambek kanca-kanca antaraning kanca iki mang akeh Cak Amin. Ya Cak Kardoyo, luwe-luwe Cak Bagong lan liya-liyane, Cak Ciplis. Tapi nek kepethuk tohir iki lho. Aku iki pirang-pirang dina iki jane ya kepethuk tohir iki. Cuma dhek iki nglamun. Sing dilamun iki gak maneh saliyane arek wedok. Iki lho ketara nek arek gak tau ombo jangkae ya ngene iki. Nek pengaruh titik ngono wis ketok-ketok nambah arek wedok ae. Wis berat mesti to, iki berat <laughs> menan ini. Tak sokra. Lho to, wis. Ya apa sih, Cak? Ya apa? Ya apa sih? Lah ya gak apa-apa ya, Lan. Lah kon kene apa, Lan? Ya apa sak sokra hmm. aku kuwi? Apa? Oh? Pikiran ta awak kuwi. Mikir awakmu, mikir bojoku mari gegeran. <laughs> <laughs> Gak ngono ya Sokran hmm. Aku iki lho ya apa sih ya Sokran Apa? Oh. <laughs> Ngene ya apa wis gedhe kate nangis. Kono aja kate nangis. Kon nek nangis, kon terus terwilu. Terus <laughs> kok ngono gak aku malian. Ngene lho Cak Sokran. Hmm. Aku mulai cilik sama gede. Apa? Gak tahu Cak Sokran aku iki kesandung cinta. Oh, gak tahu. Iya. Bayane cinta iki rumah saku nek nyandung gak tahu. Iya. Nek mepet tuh. <laughs> Cinta maksud itu duduk iku Cak Sokran. Apa? Ngene lho Tak Sokran. Hmm. Aku nek ngomong ambek peno iki gak temeko lho Cak Sokran. Ngomong. Sangke oh. ngene iso dikek jalan. Dene gak iso ya apa maneh ngono lho. Hmm. Leren tahu leren menengok kan dia, kan dia menengok ta, cuk cuk cuk cuk cuk meneng. Oh jangan nangis kok di cuk cuk sih? Iki saya nyerok kan aku sih garo lah, so udah butuh nih aku nih kan dia nih. Kalau dia lah aku nangis Hmm. Aku ya sok kenal pancing tak omong kesandung cintai ya mah. Iya apa ya Aku gak tahu aku kira dia nu kenal arek wedok. Iya. Lu tumbuh tumbuh ya sok aku kenal arek wedok sing jenenge Fatima ya sok. Fatima? Iya. Ayu kayaknya arek. Iya apa? Ayu. Iya asu arek. <laughs> ayu sama keliru asu. Ayu panjane. Iya, Cak. Arek kampung ngono panjane sing ayu panjane Fatimah panjane. Ngono lah sotran aku ya wis tresno dheweke ya wis cinta mbek aku. Lah nek wis tresno cinta lah mbok yo dikawin, ngono lho. Dikawin ta nak sotran. Apa? Ngono nak sotran yo apa sih? Apa? Aku nek ndelok Fatimah saiki gak kuat. Eh? Gak kuat? Gak kuat nak sotran. Mikiri Fatimah. Gak kuat aku. Lah mikiri apa kon niku? Gak kuat ambumu. Oh. Eh, Mau sing tepak apa kon iki? Ngene lho ya Cokran. Hmm. Aku saking cintae ambek Fatimah. Sampah dheweke iku ambek aku janji ya tak sopan. Janjine apa? Hidup bersama mati berdua. Wah, iku cinta sehidup semati. Lobang satu jarene kepala desa. Eh. <laughs> ngono Lobang satu kepala dua. Iki menunjukkan ketrisnane temen iki. Mono Asokran aku krungu-krungu jarene. Dheweke iku jane kawin Asokran. Iya, Pak? Jane kawin. Ambe awakmu. Iya. Bali kawin ambek awakmu. Dudu ambek wong liya. Ambek wong liya? Iya. Lah kon terus dadi wong lanang. Wis cinta ambek arek Iya. Lho wis cinta-cinta kok terus arek kawin ambek wong liya. Lah terus perasaanmu ya apa? Ya nek kan sarene aku iki melarat sih. Hmm. Aku jangan ambek nang ngelamar nawon tuane ku wedi nek ditolak. Oh, dadi dasarmu kuatir ditolak. Iya. Sebab kon iki wong gak duwe. Fatima iku anak wong sugih. Iya, malah-malah jange rabi ya, Sokra. Upamane sampai ketekan kon gak kawin, terus ya apa kon? Lu temen anak ya, Sokra. Hmm. Tak pele mati ne timbangane. Oh, pojok, Dik. Temenan. Tohir, ini lho, Dik. <laughs> Apa? Tak kalau gale Fatima ya sokran. Apa? Tinemangane mati besok ya sokran. atau Aku gak mati. <laughs> Lah omonganmu, dadi kon upamane sampe gale Fatimah. Kon termasuk urip iki putus asa. Iya, aku ra cokan oleh mendalam kok mek Fatimah. Hmm. sampe aku melaku lu nyabrang motor, motor biasa lah klaksone ting ting. Omongmu niku. Iya. Iku prasaku gak muni ting ting ra cokan. Iya apa? Ngene lu, Fatimah, Fatimah. <laughs> saking mendalemne Cak Sokri. Iku prasamu. Ngene ae Tohir. Nek pancene kon wis cinta temenan ya. Saiki ngene ae. Hmm. Kon kudu nyerano ambek aku. Aku nulung ambek awamu. Senajan aku gak iso nulung donya bronyo. Tak tolong dengan ya apa jalanku sing iso nempuh iso kon kawin ambek Fatimah. Temenan Cak Sokri ya gak ujar gak kaul. Nek aku iso le Fatimah gak ujar gak kaul. Kon ya apa? Ya gak apa-apa. <laughs> Wisih wong gak ujar gak kaul. Gak ujar gak kaul ya gak apa-apa. Tapi wong kanca rene, temenan kanca e berat. Cek. Loh. Tadi Mas. Iya, Cek. Waduh. Apa oh? Kanca jawab biyen nih. Apa ate, oh, Cek? Biyen ngono saiki ketek jimbu. Ya, Fatimah ya Fatimah, cuma siji, siji. Siji ni apa? Kalau saya kata bersih, loh. wanyane ayu kan najan wanyane ayu kan. Ati nanti kan? Jangan nanggung arek-arek. Nang arek-arek? Iya. Kalau gaya nang? Iku lah kan arek-arek. Nang minggu tak kontak kona oma. Aku lah jangan jadi kemanten saja. Duh, apa kamu jadi kemanten? Iya. Oh, Wih syukuran nih ngono. Ada siapa kan? Iku lho cek. Oleh Mas Tarman. Siapa? Mas Tarman. Mas Tarman? Iya. <laughs> Apa? <laughs> Ya apa? Ya apa? <laughs> Kon kok iso nyeluk Mas Farman? Lho iku asane bojoku sesa ya wis lumrahe aku nyeluk Mas. Kon iki seru areke eh, ta Aku. Iya. Durung. Lah iki karepe sapa? Karepe bapak. Oh, dadi karepe wong tuamu. Heeh. <laughs> Lah ta ah, to. Yo nek to gene gak nyacat. Wong sak kampung iki gak iso ge taliane. Wah, Farman ojo Mas Farman kene. Bapak iki setan. Lho. Kon garo. Wis oh? darani wak parman iku umure wis kliwat. Wis kate mate, wis kate. Lho, wong jange dadi kematen lho ya. Sing Bisa niku, ya. Tapi wong lagi rabi ya, Jodoh gak kena semono lakonane gak apa-apa, tapi pimpin dunia ya. Apa? Pak oh? Parman iki lak sugi umumi nang kampung kono. Tapi lho kon sugi wak Parman. Karo sugi Pak Parman iku sok mangan geger. Heh? Sok mangan geger. Mangan geger. Apa man iku rabi ping pira nek gak ping 7 geger di dipangan iku. <laughs> Ono ngono-ngono rabi kanggo pesugihan. Iya, mulane gegermu sing iteno. Ya mulane ono urung nae ben dibatani lho capek. Nek gak kon sing iteno pangan temen. <laughs> Ben dibatani lho capek. Nek gak kon sing iteno pangan iya. <laughs> temen. Temen. Iya. nek tak. Aneh, ciri-ciri nih kan ciri-ciri nih kan ini ini kaki kelambut kelambut ini kaki mangan gegermu lah nih gegermu singi tenang ini loh ini kandang nih kok ini kan ada singi tenang saya ini ya Oh, aku kasih kita saya ini ya apa ini kan ini kemantan singi tenang ini loh ya ya apa sih cak ya wis singi tenang ini kan ada singi tenang ya ya Ojo nih saya sudah naik deh ya. Temen ya tak tekanan tuh. Yo ya tak tekanin kok ya apa? <laughs> Sing tadi ngelak micine. <laughs> Pokoke micine kuat ya wis, enak panganane. Serak <laughs> itu. Lho. Cokran. Wak wareman. Iya, Rena. Sapa ndi, Wak? Jange ngeterno umel-umel iku apa? Pengarane <laughs> ulem-ulem wis tak tete umel-umel. Iya. Ulem-ulem, Wak. Iya. Enten gawe ini ta sampean kok ngeterno? Kon gak ngerti. Lho. Uwake jange oma-oma. Oma-oma? Iya. Lho, mosok, Pak? Lho, te kandhani kok. Waduh, uwake iki delokane tuwa rek tapi mentek. <laughs> Wis tuwa wis dadi oma-oma. Masa sinten, Pak? Oleh Fatima. Fatima? Iya. Fatima anake sinten? Fatima anake Wak Bagong iki. Fatima anake Wak Bagong. Anake Wak Bagong. Iya. eh, Iyalah, sekarang ngomong ibu tuh enak lagi. Lo kau nek ngomong ngomong ngona. Mungkin kalau ngomong kan tunggu sih kalau niki ibu tuh enak pun buat ngomong pak. Ngomong lo, ibu tuh enak kalau niki jadi kata ngomong tapi uang niku mau nih sama tentang lagi. Jadi nih uang niku tapi ibu <laughs> enak lo. Kayak enak ngomong dia dah ya. Lo aja. Mana apa sih nak? Sampai itu teman tak kami dari Patiman. Kak Ilo iya. Kak Iwa Pak Bagong. Pak Bagong. Iya. Sampai itu kandang. Iya kok. Iya ya. Kanane. Ya ngono, ya ngono kanane. Nek kok kemanten sampean terusaken, sampean terusaken. Iya, iya, iya. Tapi Fatimah niki semrapa, Kang? Fatimah ngoten gegeri growak. Eh? Gegeri growak. Gegeri growak. Fatimah iku gegeri growak. Oh, sampean kula kandhani iki. Temenan mbon sampean ana kula kandhani sampean. Iya. Sampean itu mon ta? Fatimah niku ten omah, ten pasar. Tahu mboten kelamben tak mesti kelamben nawon nggih. Mesti kelamben nawon. Iya, aku nyang omahe kaya kelamben. Kelamben. ten pasar mesti kelamben. kelamben. Hmm, nggih kok mboten dikelambeni, digerik ketok krowakmu lali dikelambeni mawon. Ya lah, saiki ngene nak ya. Hmm. Aku nedon rima mbek konkran. Hmm. Kok wak iki gak kon kandhani, gak ngerti nek Fatima iku gegri krowak. Lho, tapi sembarang iku Pak, pun percaya omongan liyan. Sampeyan buktekaken, sampeyan nyatakaken. Engke nek kula ngomongi sampeyan percaya, nggih. Mungkin mboten mbarane mboten enak. Nggih lah. Sampeyan lanjutaken mawon. Tapi ngene, apa ya seneng sih? Nek aku iki rabi, gegerku gro, anu gegere growak iki. Lha kok seneng ya. Kuwi sampean kula elingaken. Mosok rewak parman sugih kampung. Lah iya. Di bojo gegere growak. Lho nggih. Lah iya. Kon dhewe ya melok kecandak kecangking. Tapi nggih, wong kawin niku mboten bondone 1000. Terusaken mawon. Saiki ngene ya. Nggih. Uwak njaluk tulung ambek kon. Nggih. Ya. Nggih. Umpamane uwak minggu maneh iki rabine uwak wis. Ngono ngoten ta. Iya. Nggih. kon iso gak iso tak tekan teko. Ngoten ta? Iya. Nggih nggih nggih. Nggih nggih. Sebab nek kon atik gak teko, waduh. Jatuh namane wae iki kok. Nggih, tapi pesen kula, sampean terus akan mau dadi kemanten. Sampean lirik. Nggih, sampean lirik. Mungkin nek mboten percaya omongan sampean lirik. Dadi sampean teko dadi kemanten set niki. Set. Sampean lirik. Pak lirik. Mungkin nek mboten singkitaken gegere, kula sampean nilakaken. Lho temen, temen. Dadi aku nek teko Kok terus geger tak lirik ya? Nggih. Disingeten no. Mesti disingetne disingetaken nggih panjenengan nggih ngoten mawon. Tapi akeh akeh disingetno oh, ne ya. Nggih. Wah, wis wis wis temenan. Untung untung untung temen kran kran. Kok gak ono kon ngono wae. Temenan. Ono paribasan. Hmm. Kluwek bumbu rawon iki. Terus ya? Kecua sak jeron-jeron iku jange. Lah mulane pompo durung kecua. Bareng ana kon, lega atiku. Sebab kon iso ngekeki ro ambek uwak. Kok gak kok kekeki ro. Mbok, temenan. Tapi nggih. Uwak nek ngore kampung namane harume kaya ngono. Jatuh mergo nopo? Mergo geger-gerowa. Lah kuwi. <laughs> Nggih sampean laksanaken mawon. Iya, saiki ngene, temenan lho ya. Wak iki wis kadung koyo ngene are, tapi temen lho kan ya. Aja aja lali teko temen lho ya. Mboten, mboten. Sabtu malam Minggu iki lho ya. Atik kon gak teko ngono wae. Berat wak iki, hmm. ya. Tak tinggal ya. <laughs> Satu. wong. <laughs> Satu. <laughs> Ah, iki lho kok iso-iso gawe. Huru-hara iki lho kok iso-iso ae. Lah iki ne teko donge kemanten ya apa ribute. Monggo ningali. Pak Parman ngelirik gegere Fatimah. <laughs>